Jer ga je Allah tabareke wa ta'ala poslao kao milost svim svjetovima da nas izvede iz tjeskobe Dunjaluka Allahovom dozvolom u prostranstva Dunjaluka i Ahireta iz obožavanja nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala iz mraka na svjetlo. Rasulullah je tačno boravio na ovom svijetu koliko je bilo potrebno da objasni čovečanstvu ko je, šta je, zbog čega je poslan i kako se ide prema džennetu. A u protivnom, ako se odustane od njegova sunneta, onda je to lijevi put koji vodi direktno bez presjedanja u džehennem da pa nas Allah tebareke wa ta'ala sačuva džehennema, a podari nam džennet fir deusil a'la, da budemo u komšiluku sa našim poslanikom, ali salatu wassalam, i ostanemo tamo za ebeda. 64. vid ili način, metoda da pomognemo Allahu, a poslanika sallallahu alaihi selleme jeste da postičemo ljude da čitaju izvornu siru a neke, a ne neke izmišljene priče koje se onako smišljaju uz kave i razne druge povode. Ima jedna sira, ima jedan životopis, ono što je poslanik kada je sratu o sram o sebi kazao ili prenijeli ashabi da su ga tu i tu tako u takvom halu zatekli. Znači ono što ima ispravan lanac prenosilaca. Sve ostalo, bilo iz neninog rukava ili nečijeg filđana, to ne uzimamo. Jer danas imamo razne israelijate, pa često ljudi u pogledu Allahu i poslanika svašta govorim. Vjerovatno nikog nema među muslimanima ko malo posjećuje džamije, a da ne zna priču da se Ejub a.s. srzio u bolesti. To su izmišljene priče. Ili da ne zna da je Musa a.s. imao govornu manu. Ili da je Jusuf a.s. zamalo učinio zinaluk i tako dalje i tako dalje. Sve su to znači posljedice neispravnih, neprovjereni priča i pogrešni tumačenja određeni situacija kroz koje su prolazili Allahu i poslanici, a na čelu svih njih Muhammed sallallahu alaihi ve selleme. Zbog toga mi moramo ljude usmjeravati da čitaju izvornu siru koja je utemeljena ispravni lance prenosilaca, a svaki prenosioc ima svoju biografiju da se tačno može ustvrditi da li je putem jabuku jeo ili je devi lagao, a da ne govorimo onda da je nekada u životu, u nekom poslovanju ili u nekom ibadetu nešto spušario. Od takvog se sigurno nikad ne bi uzelo. I onda imamo izvornu siru imamo znači originalan životopis naše poslanika ali se ratu sram i ne ostaje drugo na vjernicima nego da se nađu u toj siri svakodnevnu svoju, svakodnevni svoj život prilagode životopisu i siri poslanika ali se ratu sram 65. vid pomaganja Allahova poslanika ali se ratu sram se ogleda u tome da se moraju odbaciti svi šubuhati koje svakodnevno obacivaju orientalisti u pogledu poslanika Ali Salatu Osaran. Pa ćemo često čuti priče kako je poslanik Ali Salatu Osaran činio ženama nasilje tako što je bio ženkaroš po njihovom da Allah sačuva da je čovjek koji je oženio malo ljetnicu, oženio je Ajšu u šestoj godini i oni to zloupotrebljavaju, neće da objasne šta se tu desilo, kako bi na taj način, jer ne mogu naći ništa drugo, kako bi unijeli i narušili autoritet poslanika, ali i salatu wasalamu. I zbog toga mi moramo svakodnevno razbijati razne šubuhate i sumnje kod ljudi. Pa i u ovom pogledu, prošli put smo kazali kako je tu kao poslanik Ali Salatu Osran svoje žene. Odgovor je nikako. I rekao je, najbolji među vama su najbolji prema svojim ženama. Isto tako, kažu poslanik Ali Salatu Osran je bio ženkaroš. Šta će njemu devet žena? Ovo ili ono, pa trebamo znati na koji način da odgovorimo i da kažemo tako je, ima nešto u šarijetu što se zove Al-Hususijad, znači specijalne karakteristike za Allahova poslanika, ali i salatu wasalam. I mi vjerujemo da je samo njemu to bilo dozvoljeno a ne ostali vjernicima. Kao što mu je bila zabranjena sadaka, dok nije zabranjena ostalim vjernicima. Tako da su neke stvari bile dozvoljene poslanicima, a nisu bile dozvoljene drugim vjernicima. Navodi se slučaj da je Suleiman ali sadatu osalam imao oko 300 žena. Tako u njegovom šarijatu Allah njemu odobrio. I zbog toga moramo na te šubuhate znati odgovor, jer u protivnom možemo i mi potpasti pod priču oni koji imaju velike institute na kojima svaki dan sjede, imaju naočale kratkovidne i dugovidne. I vidjeli ste kad filozofi govore najmanje u, u pet rečenica sto puta naočale s nimi. Pa i stavljate pa on tebe želi s tim naočalama svojim obsiriti. Tako da ono što ti kaže, nema šta kazati, da te zbuni, jer ti gledaš u naočale, možda gledaš i koja je firma to proizvela, jer su kod tebe sliče ili nisu, a njemu je cilj da ti proda smeće u celofanu. I zbog toga muslimani moraju biti svjesni da kao što ima muslimana, gariba i pojedinaca koji će umrijeti na onome na čemu je bio poslanik kada je salatu u stran. Tako ima na hiljade, na milione Allahu i neprijatelja koji ustaju do podne ne vole sebe, a od podne nikoga drugog. I stalno razmišljaju kako da oskrnave ovu vjeru i kako da udare na čast ove vjere. I onda samo izađe neki novinar, ili neki pjesnik, ili neki književnik, ili neko i tu ideju plasira u javne medije. Idemo malo da, do područja intelektualaca, mislioca, novinara, da vidimo mogu li ove sorte ljudi, može li ovaj stalež da pomogne poslanika, ali salatu vaksalam, i kako. I tekako, Kur'an je objavljen između ostalog, da kaže ovima, ima Allahov govor. Moma huobi šair, tamav kad je počeo Ebu Džehel, da govori on je pjesnik, kaže Kur'an, on nije pjesnik. I danas ljudi govore retorik, govore, koriste retoriku govora, da bi na taj način odvratili ljude od izvora i dali im mutnu vodu. I zbog toga intelektualci mogu biti intelektualci ili intelektulci. Jedno od to dvoje mogu biti. Ako pozivaju sunnetu poslanika ali salatu wasalam, onda su ovo prvo. A ako ne, kažu horoz je glup, a tukas je glup na kvadrat. 66. vid pomaganja poslanika, ali salatu wasalam, jeste da ovi intelektualci, novinari, mislioci, moraju isticati ličnost poslanika, ali salatu wasalam, u svim prilikama i svim programima. Pošto ste vi pametni, imate napismeno da ste pametni, gdje god dođete, znači vi ste legalni, imate pravo da pričate, ako vaš govor ne bude počinjao sa kala Allahu wa kala Rasul, ponizit će vas Allah jale šanuhu, pa ćete biti novi Ebu Džeheli, koji dunjalukom danas hode. I zato intelektualci, novinari, mislioci moraju koristiti sve metode i sve prilike da progovore o najboljem čovjeku svih vremena i da ga predstave onako kako je Allah te bareke ve taala zadovoljan da govorimo o poslaniku alejhi salatu ve selam 67. vid način ili metoda da novinari, intelektualci, mislioci pomognu poslanika alejhi salatu ve selam jeste medijska borba protiv onih koji pokušavaju da udare na čast ove vjere i na čast vjeroučitelja ove vjere kao što su židovi i kršćani. Znači, židovi i kršćani, oni neprestavno žele da utrnu ovo svjetlo. S druge strane, moraju postojati pametni ljudi, školovani ljudi, koji će na njihove marifetluke znati medijski kako treba odgovoriti. Čija je ovo zadaća? Ovo nije zadaća običnih ljudi, beduina, običnih masa. Zato što će im neko kazati, pa vi ne znate padežima pričati. Vi nemate napisvenost, ne pametni. To nije vaš posao. Bravo, mi ćemo orati i kopati, sjeno i balagu skupljati, ali vi iskoristite svoje minbere, pa kažite i predstavite poslanika, ali sratu osram, kako mu dolikuje. I nemojte osjećati prilikom toga kompleks manje vrijednosti daviti se krvatama. Raskomote se lijepo. Budite komotni, kao što je bio komotan poslanik, ali sratu osram, da predstavi sebe i svoj umet i tako će ostati do sudnjega dana. 68. vid omaganja poslanika, ali salatu wasalam, ne smiju ovi novinari, intelektualci, mislioci, zloupotrebiti medije kao što to danas radi. Upravo one medije koje oni drže u svojim rukama i napraviti medrežišu uslugu kršćanima i, i židovima tako što će njihov program kako oni govore o, o islamu da to ide kroz muslimanske medije, što je nažalost danas česta pojava. Mi puštamo film po zastavu Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, u kojoj gledamo trbušnjake, slušamo muziku i glumce koji su najveći neprijatelji islama. I mi se divimo tom filmu Zloupotrebljavamo one medije koje imamo svojim rukama i da pustimo, znači, siru poslanika, ali i salatu sram, onako kako jeste originalu, a ne onako kako nam čorbu skuhaju židovi kršćani koji sami sebi ne žele dobro. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء on se samo svađaju Ali pošto smo mi dežurni krivci za sve, onda se oko nas ujedini. Židovi kažu, kršćani ni na čemu nisu. A kršćani zgovaraju pa kažu, židovi ni na čemu nisu. Pojavi se Hitler pa i mete, pojave se židovi konstantno pa i zloupotrebljavaju, koriste i za svoje roblje, i za svoje sluge, tahsebuhum džemi'an wa kulubuhum šetta. Misliš ti da su oni jedinstveni, a njehova su srca i tekako razjedinjena. Ali kada imaju zajedničkog neprijatelja, onda ne treba Vuk iz Zagreba i Beograda, osim da sjednu i zajedno kavu popiju i kažu šta će sa pošaškim muslimanima na ovim prostorima. 69. vid pomaganja poslanika, ali salatu wasalam, ovi intelektualci, novinari i mozgovi trebali bi konstantno da organiziraju razne seminare, to jeste tribine, na kojima će pozvati nemuslimane da bi predstavili ličnost poslanika, ali salatu wasalam, Znači, one nemuslimane koji onako javno se ne oglašavaju da su zadrti neprijatelji Islama, nego onako kažu mi sve tolerišemo, mi nemamo protiv Islama ništa, ali ga eto nešta nećemo. Mhm. E takve treba pozvati i objasniti im ko je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. To treba upravo da bude zadaća školovani, učeni, oni u koje se upire prstom, da bi oni trebali biti predvodnici i da bi oni trebali napraviti reforme u društvu, pa zbog toga ovdje se ovo i traži. 70. vid pomaganja poslanika sallallahu alaihi ve selleme treba izložiti sve one pozitivne vrijednosti na tim tribinama i to one vrijednosti koje su spomenuli nevjernici. Vi znate kada su veliki stručnjaci, nevjernici, pokušali da pravi neki poredak od stotinu najuglednijih ljudi na svijetu, nisu mogli da zaobiđu ličnost poslanika ali salatu wasalam. I kao što znamo, na prvo mjesto je stavljen poslanik ali salatu wasalam. Nisu mogli zato što će to dijelo ići u eter. Ljudi će čitati biografiju svakog Nobelovca, svakog nekog tamo anamo stručnjaka koji je Kobajagi doprinio čovečanstvu. Pa će analizirati pa će možda postaviti pitanje a zašto je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem izostavljen? Ili zašto je stavljen negdje tamo u sredinu? Ili možda na kraj? Pa nisu mogli osim da ga stavljen na prvo mjesto. Pa takve treba isticati i njihove izjave koje su rekli u pogledu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem kako bi tukli nevjernike njihovim oružjem. Evo ovo su rekli vaši najučevniji vaši najnepredniji, pa šta ćete vi onda kazati na ovaj govor? Kako bi koristili određene izjave njihovih stručnjaka, naučnjaka, novinara, intelektualaca, koji nisu mogli, ne zbog toga što oni vole islam muslimane, ne, naprotiv, oni se danonočno bore protiv islama, međutim, treba im u datom momentu pojena. Pa lako je onda dobiti pojene, samo obrađivaj onoga kome se ne može prigovoriti. Ni sa jedne strane otičeš, bit ćeš popularan, bit ćeš ugledan i dobit ćeš ono što si tražio, a ne bi je da najbolje zanijeti nema se vapa, jer nakon kufra nema više se vapa. 71. vid pomaganja poslanika, ali salatu wasalam, na tim skupovima, seminarima, moraju intelektualci, školovani i novinari predstaviti menheš poslanika, ali salatu wasalam, onakav kakav je on u svojoj biti i objasniti narodima i nacijama da se poslanički menheš ne može prevazići. Nema musliman potrebe da se oblači na nevijenički način. Jer mi smo druge učili civilizaciji i mi znamo šta je kod nas u našoj vjeri nužda da moraš pokriti. Što je strogi fan i kod muškaraca i kod žena. To je za nevjenike još uvijek sredinski brod. Mi muslimani moramo, to jeste intelektualci, objasniti menheđ poslanika ali salatu wasalam da on ne može zastariti da on nije kameno doba i da odjeća islama miris islama edet moral, ahlak islama je stvar koja se ne može prevazići da bi dobili ponovo na sceni sunnet poslanika ali salatu wasalam originalu Jer danas ćemo naći ljude koji lijepo govore o poslaniku, ali je salatu u sram. Među muslimanima moraju tako iz dva razloga. Govoriti ružno o poslaniku, ali je sram je kufr. Broj dva, ne možeš naći poslaniku, ali je salatu u sram, zamjerku. Ali kada pogledamo te ličnosti koje govore, njihov svakodnevni život, način jela, pića, spavanja, od, od, odjevanja, onda vidimo da se oblače često nekad ko Marx, nekad ko Engels, nekad ko Carter, nekad ko ovaj ili onaj, papa neće iz svoje odori. Neki dan hodam po novom pazaru i vidim čovjeka u dželabi, kapa nekakva, da insan nije malo bolje pogledao, pomislio bi neki brat. Kad ono pop, ne stidi se svoje vjere, ne stidi se svoje odore, hoda u pol muslimanskog grada, gdje su muslimani većina, bar poimenično. On ima svoj paganski ponos i ne da svoje odore, nećeš naći popa u farverkama. Nećeš naći da je pop stavio telefon na kajiš i da je stavio krvatu i utegnuo se kao da je pilot. Nego ćeš ga naći u svojoj paganskoj nošni za koju je spreman glavu izgubiti. Pa zašto onda muslimanski intelektualci ne uzmu ibret da poslanik Ali Sratu Sram je došao s vjerom koja u pogledu vjere nema potrebe za eksport, import, za, za izvozom ima potrebe, a za uvozom nema potrebe. Znači ovo je vjera koja nema potrebe da gleda kako se ko začešljao pa da kaže aman što mu je lijep, priz. Ova vjera je sve regulisala. Ova vjera se brine kako ćeš u halu ući, kojom nogom i kako izaći. I šta tamo smiješ govoriti, a šta ne smiješ? Kako ćeš se oprati poslije male i velike nužde? Ova vjera nema potrebe osim da drugima objasni koji to ne znaju i koji su nervozni zbog toga što se ne znaju oprati kako treba. A kamo li da od nje uzimamo način govora? Uzimamo njihov riječnik, pa sami sebe zbunimo nekada, pričamo, Ne razumiju nas ni oni intelektualci koji sjede do nas ili suprot nas, a kamoli obične mase. I zato je poslanik Ali Salatu Veselam imao jednu od dvijesta muđiza, a ona se zove Džavamijun Kelim, I je zgrobit govor. Jasan govor ko dan. Malo riječi, a sve jasno. Nema potrebe gr, gr, gr, gr, gr, gr. I na kraju ništa nije jasno. Govori normalnim jezikom, govori bosanski da te čita svijet razumije. 72. vid pomaganja poslanika ali salatu wasalam iskoristiti medije elektronske i pisane pokretajući razne kvizove islamskog sadržaja u kojima će se objašnjavati sira poslanika ali salatu wasalam Skoro na jednom sjelu sjede muslimanke, neke od njih i zadnose. Pa je počela priča o Omeru Ibn Khattabu radi Allahu ta'ala anhu. Pa jedna naša muslimanka rekla ko je taj? Odakle? Ili iz Sazina ili iz Bihaća? Znači, najveće ličnosti u islamu mi ne znamo o njima hama ništa. A da je pričati o nekim čumurima po ovom svijetu koji hodaju, onda znamo i gdje večera, u kojoj hotel spava, i za koji tim igra, i u kojoj firmi radi, i na kojoj je poziciji, sve o njemu znamo. I zbog toga moraju se elektronski mediji iskoristiti i da se takvičari, to jest oni koji učestvuju, nagrade da to bude postcajnog karaktera, Kao što imamo na televizijama, ljudi igraju loto, igraju ovo, igraju ono. Haram čine ono što je Allah strogo zabranio, traže neku haramušu i napaku koja nije ispravna, treba iskoristiti to vrijeme i pokretati razne vidove kvizova gdje će se omladina natjecati i na taj način učiti o poslaniku, ali salatu wasalam. 73. vid pomaganja poslanika, ali salatu wasalam, jeste, draga moja braćo, novinari. Moraju pisati u serijalima, u časopisima o poslaniku sallallahu alaihi ve selleme. Zamislite da danas jedan dnevni avaz koji izlazi u tiražu od 250.000 da ima rubrika gdje se svaki dan piše neki detalj o poslaniku alaihi sallatu wa sallam. Pa da se upozna onaj koga voli i onaj koga ne voli da zna, ako već mrzi poslanika, ali sratu osram, da ima šta i mrziti. Ako ga voli, da zna ko je poslanik, ali sratu osram, da ne živi u iluzijama. Ili jedan preporod koji preporađa 50 godina, ali vidimo slabo da je preporodio. I na njemu stoji ajet, inna Allahe la yugayru ma bi qavmin, hatta yugayru ma bi anfusihim. Neće Allah promijeniti jedan narod, dok taj narod ne promijeni sam sebe. Pa mijenjamo mi ovaj narod. I smo ga pustili, kao i druge opcije što ga puste. I onda ga jednom u sedmici pozovu da mu grije oproste. I da mu obećaju velika mjesta u raju. Samo treba to uredno na vrijeme da sve uplati, da ne bi kasnije bile zatezne, ili ove ili one kamate la aula wala kuvata illa billah 74. vid je poslanika ali salatu wasalam u tim novinama bi trebale znači posebne rubrike biti gdje bi se u serijalima pisalo poslaniku ali salatu wasalam kad će to doći pa kada se ovaj ajet koga smo malo prije citirali sprovede u djelom kada se ljudi promijenu, mi čekamo od nejasnih ljudi da nam promijenu i ekonomiju i ovo i ono. Od ljudi koji svakodnevno ulaze u rad sa Allahom barek, evo ta'ala. Čovjek koji samo uzne najmanji vid kamate, kao da je obavio zinalu sa svojom majkom, a kamo li onaj koji to s ponosom govori kako je na ovoj i na onoj banci, svakog mjeseca mora toliko i toliko, samo znači kamata da plati, a kamo li onda ostalo. A kulu kao li hada ostavljali u rekom vrstavu firuhu, innehu huva gafur rahim. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد Draga moja braćo, poslanik alaih salatu wasalam je ostavio ovaj ummet na jasnom putu, čija je noć jasna kao dan i neće zalutati osim propašteni. Danas kada pogledamo ovaj ummet, ovaj ummet ima svega, samo nema sunneta. Ili ga ne razumije, ili ga neće. A kad ga ne razumije, ne može, ne može ga tjeti. I zbog toga ovaj ummet ponovo mora na rengen. Ovaj ummet mora ponovo da se upozna kako treba sa poslanikom, ali i salatu wasalam, i da ne živi obmanim jer od opmane nema koristi. I zato mi svaki dan vapimo, meta nasrullah, kad će Allahova pomoć, a Allahove pomoći nema. Nego katastrofa iza katastrofe. Moraju se vjernici zapitati po čega je to tako. Pa kada vidimo te vjernike koji se izvješaju sa nevjernicima, ne znam može li tada i mikroskop od koristi biti da pronađeš ko je musliman, a ko je nije musliman. A vidimo da nevjernici nimalo se ne stidi. Belgija ovih dana punom padom radi na tome da zabrani nikav. Onaj smrad u Francuskoj već je izašao pred parlament i rekao da je burka, da je zar, da je to nešto što straši Francuze. Poklali milijone muslimana po Alžiru, Maroku, Tunisu, i 300 nikaba nema i više kamo sreće da ima. U je Francuskoj to je problem. Predsjednik države se sa tim opterečava. To ništa drugo nije. To ništa drugo nije nego ta prava mržnja koja izlazi iz usta njihovi. U ova tuhvi suduruhum ekbar. A kada bi mogli u njihova prsa zaviriti, onda bi pravu mržu njihovu vidjeli. Jedu vrhove u svojih Mutu bi gajbikom crknite da boda. Omrite odluke kako Kur'an kaže. To je zato što mrze Islam. I oni rade svoj posao. I oni kadrom se ponašaju. Kadru je određeno dok si u pakovanju kao nevijenik ne možeš muslimana voliti. Može to samo biti gloma. A šarijatom je određeno da ti trebaš Islam voljeti. Pa ako ne budeš razumio šarijat, Nećeš voljeti islam. Nećeš voljeti sunnet poslanika, ali salatu wasalam. Biće ti islam težak. Kad spomeneš pet vakat namaza, da si spomenuo 20 metara drva da danas trebaš i sjepat. Tako ljudima teško padne. A mora to tako biti kada se ne zna vjeroučitelj i njegova misija nije odrađena, nije se upisala kako treba, nismo je proučili kako je naređeno. I onda nam dođe islam težak. I samo nam je ostalo još kod kršćana da se ispisivamo iz islama i da prodajemo džamije. Ništa više hama nam nije ostalo. I zbog toga, ako želimo da Allah te bareke o ta'ala sa nama bude zadovoljan, moramo krenuti za poslanikom ali salatu u sram. Bez imalo predomišljaja. Apsolutno mu se pokoriti i u tome je svako dobro. I 75. vid pomaganja poslanika ali salatu wasalam treba osmisliti novinari, misionari, pametni ljudi, mislioci, posebne emisije <clears throat> na televizijama, ako je već taj opasni, opasno čudo ušlo u naše kuće i može nam čeljad naopako odgojiti, onda pokušajmo bar da ga usmjerimo ako moramo u pravom pravcu. Biće teško. Ali već ako mora, zašto onda ne bi bila emisija 60 minuta o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, a ne o časti ili udarati po časti muslimana i progajati muslimane. Zašto se ne bi zvala emisija crte na kojima bi se praktično pokazao život poslanika alaihi ve sellem, a ne džaba trošiti 60 minuta ili sat vremena da bi se neko dokazao da je pametan i da ima napisano da je pametan. I zbog toga odgovornost novinara, odgovornost mislioca, odgovornost intelektualaca je velika pred Allahom te Tebareke u ta'ala. Zbog toga, ako niste do sada, nikad nije kasno, vratite se Allahu te Tebareke u ta'ala, i budite pravi pomagači Allahova sunneta, sunneta poslanika sallallahu alaihi ve selleme, pa će vas Allah Đelešanu uzdignuti.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 Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah.